היפופוטם! לאן? כרטיס לתל אביב בבקשה. אתה רוצה כרטיס לקשישים, סבא? מה קשישים? אני בן 20, יש לי כרטיס סטודנט, הנחה לסטודנטים. אה, סליחה. שמישהו ייתן לו לשבת, מה זה... סליחה, יש פה בן אדם מבוגר, את מוכנה לקום? זה בסדר, זה בסדר, אני בן 20, אני רק נראה ככה. בוא, בוא תשב, אתה זקן, בוא. תודה רבה, אני אוהב לעמוד, אני אוהב לעמוד, אני בן 20, תודה. אה, הגב, הגב. אתה רואה בעיות גב יש לך, אתה זקן, אתה צריך לשבת. זה, זה כי קפצתי אתמול בדיסקוטק, אני בן 20. בחייאת, סגור את החלון, אחי. אתה לא פנסיונר? אני רק נראה ככה, אני בכלל ממלצר, אני חוסך לחו"ל. נסע להודו, אוסטרליה, איך שבא לי, לא, לא מוגבל, חצי שנה, יותר, אולי שנה. בואנה, תראה איזה כוסית, בואנה, אני איך אתחיל איתה. היי, אני ינון, ואת נראית לי ילדה חמודה. אני לא ילדה, אני רק נראה ככה. אני בעצם בא על דוכן מיצים. אדם בגילך כבר צריך לדעת כאלה דברים. אשכרה? אני רק בן 20, אני רק נראה ככה, אני לא מבוגר. הייתי בטוח שאת בחורה, יא ווארדי. בן 20, אז למה אתה לא בצבא עכשיו? שחררו אותי, אני עשיתי בעיות, עכשיו אני אריק. אני קיבלתי סמל לא מזמן. עשו לי זובר, זובר עשו לי. נשבר הזין, איזה פשע? עד מתי נובמבר 9? עד מתי? עד נובמבר 2. חכמולוג, איך חשבתי שאתה ילדה, אה? רוצה סיגריה, אחי. כן, תודה, בואנה. יש לך אש? כן, הנה. אה, תיזהר, תיזהר! היי, השמלה שלך נשרפת! מהר, יש שם גבאי, תקראו לו! אה! כבאי, כבאי, בוא לכבות את הילדה שם, היא נשרפת שם! מצטערת, אני לא כבאי. אז מה זה הכובע הצהוב והצינור והמעיל וכל זה? נכון, זה מטעה, אבל אני מדענית. אני רק נראית ככה כמו כבאי. הנה, שם יש כבאי. הכלב הזה? כן, זה הכלב הזה שם. היי, hey, כלב! אני רק נראה כמו כלב. בעצם אני ממקהלת העליצות הקוסמית. ואתה יודע מה מוסר ההשכל שמסתתר בקטע זה? מה המוסר ההשכל? שלא משנה איך אנחנו נראים, משנה מי אנחנו מבפנים. רוצה לשיר איתי? לא, תעזב אותי. כדאי לך, רק כך נוכל לגשר בין מזרח למערב. תעזב אותי, בשם ש... תעזב אותי מלשיר, אני בכלל לא מכיר את המילים, מה אתה רוצה? תמציא מילים, תיתן ללב שלך לשחרר את המילים לאוויר. אתה רוצה שאני אשיר? חבל על הזמן, עזוב, אני לא מכיר את המילים. קדימה. יחד לב אל לב נקום ונראה. קדימה. לא מכיר את המילים. טרטר. לא יחד לב אל לב נשיר ונראה. קדימה, תמציא. מה? מה אתה רוצה? טרטר. כן. כשהלב נפתח. קדימה. פחח, פחח, פחח. תמציא אבל קשור לנושא. והעולם נפלא. זה. כן. חיימיקו אנדלה. איזה חיימיקו? מה אתה רוצה ממנו? וגם נמנע עמית. ונאכל בסוף חמית. קטנות, קטנות, כל הכבוד. ונעשה שלום. עם משה

אבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם היפופוטם.co.il